Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում բժշկագիտության օրերը Արցախում։ Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը կրթօջախի դասախոսական խմբի անդամներ Միքայել Նարիմանյանի, Բորիս Ենկոյանի, Հմայակ Սիսակյանի, Եղիշե Բաղդասարյանի, Հրանտ Կալենտերյանի, Անդրեյ Պատյանի հետ օրերս կազմակերպեց գիտաժողով Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Գիտաժողովի մասնակցում էին Ստեփանակերտի տարբեր բուժհաստատություններից բժիշկներ, միջին բուժաշխատողներ, որն էր գիտաժողովի հիմնական նպատակը։ Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի պրոռեկտոր կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ Բորիս Ենկոյանի խոսքով այսօրվա գիտության նվաճումների հարթակում եւ բոլորին ծանոթացնել, թե եւ մեր Արցախի գոլեգաներին ցույց տալ, մասնակից դարձնել ոչկագիտության նորարարություններին։ Շեշտը դրվելու է արդեն գիտական հենքի վրա կառուցված ոչկագիտությանը։ Շուրջ 7 դասախոսություններ են ընթերցվելու տեսական ոչկագիտությունից մինչև կլինիկական ոչկագիտություն։ Մենք սկսել ենք տեսական ոչկագիտությամբ, ցույց տալով այն գիտական հիմնավորումները, որը տալիս է տեսական բժշկությունը եւ գնալով ինքը տեսականից մտնելով կլինիկական դաշտ ցույց կտա, թե ինչպես է տեսական գիտելիքը մտնում կլինիկական բժշկագիտության դաշտ։ Մեր պրոֆեսորները տարբեր դասախոսություններ ու հանդես գալու այստեղ, մենք ունենք դասախոսություններ կենսաբանության, մոլեկուլար բժշկագիտության, նյարդաբանության, թերապևտիկ դաշտի, այսինքն հիմնականում ծածկելու ենք բոլոր հիմնական բժշկագիտության բժշկագիտության դաշտերը։ Սա մեր առաջին ձեռնակն է բժշկագիտության այստեղ բժշկական համալսարանի, որը միանշանակ, ինչպես նշեց արդեն համալսարանի ռեկտորը բազմիցս, ունենալով շարունակական եւ ես կուզեի ասել ոչ միայն շարունակական, հետեւողական բնույթ։ Իսկ նրանք լինելու են տրամաբանված եւ պահպանվել է հստակ լոգիստիկա դասախոսությունների։ Չի բացառվում, որ հետ այսում ենք նաեւ անենք որոշակի թիրախային դասախոսություններ, ընտրենք ոլորտ եւ ըստ ոլորտների նեղ մասնագիտական դասախոսություններով հանդես գանք։ Ինչպես նաեւ պլանավորում ենք ուսանողների այս արցախ եւ գուցե կարողանան կազմակերպել նաեւ բավականին լուրջ ուսանողական գիտական կոնֆերանս, որտեղ մեր նպատակն է, որպեսզի Արցախում այս գիտական ոգին, գիտական շուրջը, գիտնա հիմնական մտնոլորտը անընդհատ լինի տոնուսի մեջ։ Պարոն Նիկոյան, նշեցիք, որ տարաբնույթ թեմաներ են ընդգրկված, սակայն բժշկությունը շատ ավելի ծավալուն է։ Այնուամենայնիվ, նախքան այստեղ գալը եւ նախքան թեմաները ընտրելը, դուք պայմանավորվել եք։ Միանշանակ, մենք հասկացել ենք, թե ինչ է պետք Արցախին։ Մենք մեր կողմից ներկայացրել ենք, թե որոնք են մեր պատկերացումներով այն հիմնական այսօրվա նախաբանային բժշկագիտական, որոնք մեր կարծիքով կունենան հստակ կուրվագծեն այն վեկտորները, որոնցով շարժվում է բժշկագիտությունը։ Ողջունելով գիտաժողովի անդամներին Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն ասաց. Այսօր աշխատանքային այցով Արցախում է գտնվում Երևանի Մխիթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պատվիրակությունը Արմեն Մուրադյանի ղեկավարությամբ։ Այցի նպատակն է կազմակերպել գիտագործնական կոնֆերանս առողջապահության ոլորտի մասնագետների համար, ինչպես նաև բազդերների օր միջոցառման կազմակերպումը հանրապետության բնակչության համար, նաև մշակել հետագա համատեղ աշխատանքների ժամանակացույցը։ Ողջունում եմ այսօրվա բժշկագիտության օրերը Արցախում գիտագործնական միջոցառման մասնակիցներին եւ մաղթում բեղմնավոր աշխատանք։ Շատ կարևոր է Արցախի առողջապահության նախարարության եւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համագործակցությունը, որի վառ ապացույցն է այսօրվա միջոցառումը, կարևորում է միջոցառման անցկացումը Արցախում եւ համոզված են, որ այն նոր գիտելիքներ կհաղորդի մասնակիցներին։ Երախտագիտություն եմ հայտնում նաև այն առաքելության համար, որ կազմակերպվում է բազդռների օր եւ միջոցառման շրջանակներում անվճար հիմունքներով բարձրակարգ բուժօգնություն կստանան հանրապետության բնակչությունը անկախ տարիքային խմբի եւ սոցիալական պատկանելիության։ Կարևորում են բժշկական համալսարանի դերը եւ նշանակությունը, վստահ եմ, որ մեր համատեղ եւ հետեւողական աշխատանքների շնորհիվ առավել կընդլայնվեն համագործակցության շրջան շրջանակները եւ կունենանք առավել կատարելագործված ոլորտ եւ առողջ բնակչություն։ Ըստ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր, ուրոլոգիայի եւ անդրոլոգիայի ամբիոնի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի այսօր մեկնարկում է բժշկական համալսարանը Արցախում միջոցառումների ամբողջ կազմակերպման գիտագործնական հատվածը որը նվիրված է լինելու ժամանակակից բժշկագիտության ձեռբերումներին եւ մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատել ձեզ հետ իրար կողք փորձի փոխանակման սկզբունքով եւ հավատացնում եմ ձեզ որ Կիրառական հատվածը բժշկագիտության, մասնավորապես բժշկության չի կարող զարգանալ առանց բժշկության նորարարությունների ժամանակին ներկայացնելը անձնակազմին։ Մենք այսօր պատրաստել ենք մի շարք դասախոսություններ այս գիտական հատվածի համար եւ դուք մեզ հետ միասին աշխատեցիք կիրառական հատվածում, երբ մենք մեր հիվանդների կողքին, կարիքավորների կողքին, այն մարդկանց, ովքեր որ սպասում են այս նպաստ, այն մարդկանց, ովքեր որ վստահությամբ եւ հավատքով լցված են դեպի ամենաազնվաբարո մասնագետները, սպասելիքներով եւ հուսովլի օգտություն սպասելով ձեզանից եւ իհարկե նաեւ մեզանից։ Մենք Համատեղ ուժերով պետք է փորձենք ամփոփել անցած մեր ճանապարհը, մեր ձեռբերումները մեկ տարվա ընթացքում, միջազգային ամբողջ ասպարեզի ձեռբերումները ներդնելով այսօրվա բժշկության ոլորտում եւ կուզեի ձեզ հետ կիսվել ինչ նորարարություններ կա այսօր բժշկական համասանում, որը հանդիսանում է մայր օջախը բժշկության Հայաստանում եւ փորձում է միջազգայնացման ճանապարհով նաեւ ներգրավել բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ Բժշկական համասարանը 2 տարի հետո տոնելու է իր 100-ամյակը շուրջ 1 դար բժշկական համասարանը ապահովել է մեր ժողովրդի առողջական անվտանգությունը։ Շուրջ 1 դար բոլոր փորձությունների եւ հաղթանակների անբաժան մասն են եղել մեր բժիշկները, որոնք եղել են բժշկական համասանի շրջանավարտները։ Մեծ հպարտությամբ եւ պարտավորեցնող մեզ համար խոսքեր հնչեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կողմից, որ մայիսյան հաղթանակի նախորդին ընթരാճ մեզ շնորհավորեց ասելով, որ բժշկական համալսարանը եւս իր ուրույն տեղն է ունեցել այս հաղթանակներում։ Ես կուզեի, որ դուք իմանաք, որ բժշկական համալսարանը իրականացնելով միջազգայնացման գործընթաց, փորձելով ընդլայնել իր ասպարեզ դեպի միջազգային բժշկական դաշտ, երբեք ու երբեք չի կտրվում մեր սոցիալական, մեր ներքաղաքական, մեր հասարակական կյանքից։ Բժիշկը առհասարակ իր կեցվածքով, իր տեղով եւ դերով հասարակության մեջ եղել է ոչ միայն բուժող, այլ նաև լուսավորիչ։ Եվ մենք մեր պարտն ենք համարում յուրաքանչյուր մեր քայլ համահունջ անել մեր երկրի շահերին, մեր ժողովրդի եւ մեր հասարակության համար։ Ես կուզեի, որ այսօրվա գիտական հատվածը, որը որ պետք է մեկնարկի, հիմնականում լինի շատ առարկայական ձեր կողմից բարձրացած խնդիրները իրենց պատասխանները գտնեն մեր մասնագետների կողմից իսկ եթե դուք ունեք նոր ձեռբերումներ եւ ցանկություն գիտական աշխատանքով զբաղվելու այդ հնարավորությունը բժշկական համասանը կընձեռի, որ դուք կարողանաք ձեր գիտական նորարարությունները փորձել ամփոփել բժշկական համասարանի բոլոր հնարավոր միջոցներով, մասնավորապես ամսագրերում, կոնֆերանսներում, մեր այցելություններում, արտերկիր եւ լինեք ներկայացված ամենաբարձր մակարդակով։ Այնպես որ պատրաստակամությունս հայտնելով տիկին նախարար կուզեի ցանկանալ, որ այսօրվա այս գիտաժողովը լինի այն գեղեցիկ մեկնարկը, որը որ բերելու եմ 1 տարվա մեջ արգասաբեր եւ շատ արդյունավետ աշխատանքի։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ ցանկանում եմ լավ, պինդ եւ փոխշահավետ աշխատանք։ Հարուստ էր գիտաժողովի թեմատիկան՝ օրոլոգիա եւ անդրոլոգիա, թոքաբանություն, կլինիկական կենսաքիմիա, սրտաբանություն, ախտաբանական անատոմիա եւ այլն։ Կլինիկական կենսաքիմիա թեմայով հանդես եկավ Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Բորիս Յենկոյանը։ Ինքս ուղեղի մասնագետ եմ, բժշկական համալսարան ավարտ, կենսաբան չեմ, որին արգանքով կենսաբաների նկատմամբ, բայց շատ հպարտ եմ, որ բժիշկ եմ բազային կարգությամբ, այն հետո շարունակել եմ մասնագիտանալ կենսաքիմիայի դաշտում աշխատում եմ ուղեղի կենսեքիմիայի դաշտում, ինչպես նաև կլինիկական կենսեքիմիա բնագավառում։ Հասկանալով, որ ավելի առարկայական եւ ավելի թիրախային կլինի Արցախում ներկայացնել կլինիկական կենսեքիմիայի որոշ ժամանակակից ասպեկտներ, ապա շեշտս դրեցի լոկ կլինիկական կենսեքիմիայի հարցերին եւ այսօր մենք կփորձենք ամփոփել ակիրճ Եվ ինձ թվում է գլոբալ դասախոսությունը գուցե երևի կլինի կազմված երկու հատվածից եւ հուսով եմ որ եւս մեկ անգամ կգամ Արցախ եւ երկրորդ մասը կշարունակենք արդեն երկրորդ անգամ, որբիզի նաեւ շարունակությունը տեսնենք։ Ինչ են տեսնելու այստեղ եւ ինչի վրա ենք շեշտ դնելու։ Եվ եւս մեկ անգամ բժիշկներին փորձելու ենք ցույց տալ կենսաքիմիայի դերը ռեալ բժշկական գործընթացում։ Կենսաքիմիայի կլինիկական երգը Ստեփանակերտում Հիմա անկախ թե մենք որտեղ ենք գտնվում, Ստեփանակերտում, Երևանում, Նյու Յորքում թե Փարիզում, ինքը ունի հիմնական կլինիկական երկ։ Եկեք վերլուծենք այս կենսաքիմիան որոշակի դեպքի օրինակով եւ այս դեպքում տեսնենք թե որտեղ է ներհրվում կենսաքիմիան։ Կինը 57 տարեկան էր, ուներ քրոնիկ հոգնածություն, անքնություն, դեպրեսիա, մարսողության խանգարումներ, ես փորձում եմ բոլոր դաշտերը փակել, մեծի օրից մասնավորապես ածխաջրերի ընդունելուց հետո։ Հիմնականում հոգնում է ժամը 3-ին, ինձ թվում է հիմա դա մեզ բոլորիս է բնորոշ, 3-ից 4-ից հետո արդեն հոգնած լինելը։ Տեսենք ինչա կատարվում։ Եվ եկեք գնանք հատիկ-հատիկ, այսպես ասած, մեկիկ-մեկիկ վերլուծենք, թե ինչ կլինիկական ելքեր կարող են լինել եւ ինչպես դա կենսաքիմիայով կբացատրենք։ Առաջինը խոսքը կգնա բջջային նյութափոխանակության մասին։ Բջջային նյութափոխանակություն՝ B խմբի վիտամիններ, նեյրոտրանսմիտերներ, հակաօքսիդանտներ, վնասաձերծման ռեակցիաներ եւ դիսբիոզ։ Այսօր մենք կփակենք բջջային նյութափոխանակությունը, B խմբի վիտամինները եւ հակաօքսիդանտները։ Իսկեն այն հիմնական դաշտը, որը անհրաժեշտ է այս փուլում։ Եկեք հասկանանք ընդհանրապես որտեղ են դա վերլուծում եւ սկսենք գնահատել սկզբունքները։ Սա մեր արեակցիան է միջանկյալ մետաբոլիտով, որը ֆերմենտ կախյալ պետք է վերածվի B-նյութի, այնուհետև C-նյութի եւ շարունակի։ Եթե մենք խոսենք արդեն կլինիկական կենսակի մելեզով, ապա գիտենք, գործընթացները կատարվում են բջիջում։ Որպեսզի դատենք ախտաբանության մասին, ապա այս կամ այն սուբստրատը կամ այս կամ այն ферմենտը կամ սուբստրատը բջիջի վնասման դեպքում բջիջից դուրս է գալի եւ հայտնվում է արյան պլազմայում։ Այդա հանդիսանում է այն հիմնական մարկերը, թե մենք ինչու ենք տեսնում փոփոխություն, ոնց ենք դիտարկում այդ փոփոխության մասին։